Duela zonbait urte orai, aterbea egiturak gaueko mainak Emaus, Sokorri Katolikoak eta Gurutze Gorriak, beren indahak batu zituzten koordinazio bat osatuz eta beharretan diren jendeeri aterbea, diatekoa edo entzunak izaitea proposatuz. Hotz, handi hauekin, beren bizia sekulan baino gehiago ahiskoan da. Eunta amabost zenbakirat deituz, lo egiteko leku bat atsemanen zaie egitura desberdinetan, Pantsika Ibarbur koordinazio untako arduradunak espikatu daukun bezala. Beraz, eh, bat bateko galderen zatola, eh, hemen miarritzen hotel sozialean ditugu goita ma bost eh, toki, eta gero beste goita iru toki badira eh, eriko ekina, eh, neguntako ideki ditugun eh, tokietan ordan hori da eh, eh, endaian txeia, miarritzen beste behatzi, angelun lau, bokalen lau, eta espadut neok hanzten don dibanelo itzune hor hotzan um, edikitzen ditu besti sortzitoki ere bai, zorotara egiten du ogoi bat uh, leku uh, egituretan. Eta hortikat galderak hori baino gora go joite madira, diru pixka bat aurkitzen dugu uh, be, estadotik hoteletan gaualdi batzuen ordaintzeko. Baina ez dute denek laguntza hori onartzen eta ez dira behartzen ahal. Pantsika Uh, hainbat jendek, eta hori badakigu eh, ba, baionan eta baionan inguruan, hainitzek ez dutela aterbirik aldetzen, naiz eta eh, terbe aurkorrik ez izan, eta aurkitzen dituzte, eraikitzen dituzte alako uh, aterbe batzuk, ordoa inzeten aldira eta izaiten aldira den den inguruan ikusten dituzuten kabanatipi batzuk, hainbat olako xokoak ere hartzen dituzte aterbetzeko. Orduan, denek ez dute aterreba galetzen, denek ez dute uh, eh, euntamabusta uh, eh, galetzen, naiz eta behar ondibatean izan. Atik, barnek aldean ez da gisaortako egiturarik. Hori, epe laburrean aldatuko dela, espero du pantxika ibarburek. Orduan, ez da uh, olako eta adian uh, eh, uh, eh, etorkizuna ribegi ratuz uh, lortuko dugu hemen iparre alako egitura bat ere suti uh, barnek aldean. Hemen go elkarteak, erran eran nahi hemen uh, sortu da elkarte kolektibo bat uh, uh, blaueko mainarekin, terbea, gurutze gorria, emaus, sokurri katolikoa ekin eta egintzelarik uh, ote sozialen beharren azterketa, iru ote sozialaren beharra uh, identifikatu ziren, ala nola be hor eh, miarritzen, me, uh, dola bi urte ideki duguna, eta beste bat barnekaldean, eta beste bat ere uh, uh, endaia inguru orduan, barnekaldean badakigu beharrak badirela, ez direla berdin ikusten, ez direla berdin adierazten, mainan behar handiak baditugula, eta agian eta esobra uh, begiratuz uh, lan lotuko gira. Horroit, euntama bost zenbakirat deitu behar dela, aterbe baten beharretan norbait ikusten baduzue edo ezagutzen baduzue.